Njemu pripada najljepša zahvala, kakvom se nikome osim njemu ne zahvaljujemo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salavat i selam donosimo na Allahova poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashabe i sve one koji ga slijede do sudnjega dana, moleći Allaha, Đaldešanu, da se zajedno budemo među njima na toj stazi i tom putu. Ta staza je dženecka staza, taj put vodi u džennet. U prevodu proučenih ajeta kaže Allah, Đaldešanu, pozivajući o vjernici, Allaha se bojite pravom bogobojaznošću i ne umirite drugačije osim kao muslimani i Allaha se bojite, što znači Allahu pokorni budite i budite sa onima koji su iskreni, a zatim, draga braćo, putovao sam četiri sata, tako da sam malo umoran. A ove hudbe su vrlo značajne i bitne i u mom životu, a i svakako mjesto kojim je Allah Đelešanu dao u islamu. Zbog toga treba dobro otvoriti srca, ne kažem ni oči ni uši, nego srca za ono što se govori u ovoj džami i u drugim džamijama, sa ovog mimbera i sa drugih mimbera, da bi se uzela pouka i da ovo ne budu riječi koje će se samo baciti u havu, u zrak i otići svojim putem, a da uzalud na taj način provedemo nekih pola sata na ovom mjestu. Stoga, nakon ovog uvoda, govorit danas o jednoj temi koja je sigurno od najvažnijih danas i najznačajnijih tema muslimanima ne samo u ovom gradu, nego u ovom regionu sigurno i u čitavom svijetu. To jedinstvo, prije svega znači jedinstvo muslimana. Allah Đelešanuhu u jednom ajetu suratu Bekare kaže sredu billa Wa ilahukum ilahum wahid Kaže vaš gospodar, vaš Bog, je jedan, vahid. La ilaha illa huwa rahmanu rahim. Nema osim njega Boga, ne zaslužuje niko da se osim njega obožava. On je milostivi i sve Vrlo je bitna ova riječ vahid. O ilahukum ilahu vahid. Vaš Bog je jedan. Iz ovoga je došla riječ tevhid, što znači obožavanje jedinog Allaha koji nema druga. A isto tako dolazi i riječ vahdanijet, što znači jedinstvo koja se odnosi na jedinstvo muslimana. Hoću da kažem da mi kao muslimani na Balkanu nećemo opstati osim ako budemo zajedno. Ako se budemo dijelili, pljuvali jedni po drugima, ne do Allah pucali jedni po drugima, dopustili da nas mire oni koji nam ne žele dobro, dolazimo na rub propasti. Dolazimo na ivicu jedne opasne situacije dunjalučkog džehennema, a to je da ostanemo bez vjere, bez islama, a isto tako i ahiretskog džehennema. I da umremo kao nemuslimani. Ja ne govorim na početku svake hutbe uzalud ovaj ajet وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُ مُسْلِمُونَ Kaže Allah Želešanu, ne umirite drugačije osim kao muslimani. Onda više nije važno ko je prava, ko je pogriješio. Koju pravu, koju krivu, tad svi gubimo. Veliki gubitak i dunjaluk i ahiret. A to je zaista husranum, husranum bin. Velika propast i veliki gubitak. Stoga sama riječ džemat, kad se spomene džemat, ne znači puko okupljanje nego ono ima poruku ili ćete biti zajedno ili vas neće biti. I hađ koji se priprema, hađi ovih dana odlaze, jeste u stvari jedan veliki sajam muslimana sa svih strana svijeta. I jeste u stvari praktično pokazivanje jedinstva muslimana. I Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, kada je dolazio dobavi hađ sa svojim ashabima, prvu umru, znači hađski obrede kasnije, naredio da se otkrije znači e, desno rame i da se u hađskim obredima malo protrese znači da ljudi koji su bili neprijatelji vide snagu muslimana i da vide njihovo zajedništvo. Zato Allah Đelešanu u Kur'anu spominje jedinstvo. Kada kaže ste li bila wa'tasimu bi hablillahi džemija u vala teferraku. Wa'tasimu bi hablillahi džemija svi se oko Allahovog užeta okupite. Vala teferraku. Nemojte se razjedinjavati. Ovo hablullah, Allahovo uže, jesu stvari riječi la ilaha illallah. To je arapskom poznato kao kelime. Jedna riječ. La ilaha illallah. Kod nas su riječi. I to je onoga, ono zbog čega su slati poslanici. To je ono zbog čega su objavljivane knjige. La ilaha illallah. Kako će onda neko ko u srcu nosi la ilaha illallah, koga jezikom očituje, pokazuje svojim dijelom i primjerom udariti na onoga ko isto tako nosi la ilaha illallah u srcu, na jeziku i u svome dijelu. I Rasulullah sallallahu alaihi wasallam govorio je o ovome. Došao mu je Džerir ribni Abdillah, kaže Allaho poslije će da ti dam beju zakletvu prisegu da ću klanjati namaz i posjeti Ramazan i davati zekat. Kaže mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i da ćeš raditi na jedinstvu sa svim muslimanima, da ćeš raditi na postizanju jedinstva. I praksom je to pokazao Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem. Iz ovog slučaja koji ću navesti, treba se uzeti pouka da nekada se određeni suneti koji nisu strikno i strogo naređeni mogu prolongirati i ostaviti da bi se postigla veća korist i sačuvao farz. Kada je Rasulullah sallallahu alaihi sallam osvojio Meku, Kaba nije bila na temeljima Ibrahimovim alaihi sallam. Je za vrijeme mužika bila velika poplava koju je porošila. Pa su oni napravili, a ne na, ne na Ibrahimovim alaihi sallam temeljima. Pa kaže Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Da se ne bojim da će doći do smutnje, da će me ljudi pogrešno shvatiti, srušio bih Kabu, a zatim bi je napravio na Ibrahimovim alejhi selam temeljima. Međutim, pošto je želio da sačuva jedinstvo i da ne dođe do nereda, nije uradio ovo, iako je to u našim očima velika stvar. To što Kaaba nije bila na svojim pravim temeljima, pa je kasnije, nakon smrti Rasulullah s.a.v. to urađeno. <clears throat> Kad već ovo govorimo, kakav je onda taj put ka jedinstvu? Kako ga postići? Ili koji su putevi jedinstva? Neki kažu, budite svi poput mene i moje partije ili oni koji razmišljaju kao ja, eto, bit ćemo jedinstveni. Ovo je malo narcisoidno razmišljanje koje je prisutno kod mnogih, ali koje nije rješenje problema. Drugi kažu, vratimo se Allahu Đalešanuhu pa ćemo postići jedinstvo. Evo, fala Allahu, ljudi se vraćaju Allahu Đalešanuhu, ali nažalost, jedinstva nema. Možda je put ka jedinstvu muslimana ovdje na ovim prostorima i šire. To što ćemo ono što nas razdvaja zaboraviti. To što ćemo ga staviti u stranu, a ono što nas spaja, to ćemo isforsirati. Jer onoga što nas razdvaja je malo, a onoga što nas spaja je puno. Zašto onda tim zrnima u pjeska davati prednost, a veliku pustinju zaboravljati? Zašto to muslimani stalno rade? Zajednički nam je namaz, zajednički nam je hađ i post i zekat i borba protiv zla, i briga za muslimane i u Palestini i u Iraku, sve nam je to zajedničko još mnogo toga, ali mi hoćemo ono malo što nas razvada i isforsiramo, da radimo na tome, a zaboravljamo ovo. <clears throat> Kaže se da su jednom prilikom dva brata putovala kroz pustinju i priđava jedan drugom bratu još Amariga. Malo su se posvađali i ovaj zapisa u pjesku moj brat me je danas ošamario. Krenuše dalje, dođoše do jedne oaze, jezero usred oaze i onaj što je bio šamaren skoči da se okupa i poče se daviti. U tom onaj brat pruži ruku i spasi ga. <clears throat> ovaj uze i uhlesa u kamenu, moj brat mi je danas spasio život. Kaže, zašto si kad sam to šamario, to napisao u pjesku, kad sam te spasio, uklesuo si u kamenu. Zato što kaže, ono što sam napisao u pjesku je loše i hoću da to vjetar izbriše brzo. A ono je dobro i hoću da to ostane. E to je put kako muslimani trebaju razmišljati jedni o drugima. Kaže Hatim el Sam, ja kaže po pitanju čovjeka s kojim se ne slažem, imam tri osobine. Drago mi je kada pogodi istinu, žalosti me kada pogriješi i u svom srcu ne nosim ništa loše prema njemu. Kaže Ahmed ibn Hanbel koji je ovo slušao, subhanala nisam čuo pametnijeg čovjeka od tebe kako nas je samo neznanje oprvalo. Jer kaže, mi kada naš protivni komponent pogriješi, mi se radujemo. Kada potrefi istinu, mi smo tužni i srca nam se razara od mržnje prema njemu. Ako nećemo ovo da prihvatimo, hajde da pogledamo ovo naš namaz. Neizostavan dio namaza jesu riječi i ja ke na'budu wa ja ke nastajim. Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoći tražimo. Niko nije nikada proučio ijake abudu wa ijake estain, što bi znašao samo od tebe tražim pomoći i samo od tebe tražim i samo tebe obožavam. Nego govorimo u množini. Allah nam je ostavio da preko ovoga ajeta ga molimo za jedinstvo. Samo tebe obožavamo i samo tebe pomoći tražimo. Ijake nabudu, ijake nestajin. Zatim u sljedećem ajetu uputio nas je također kako da tražimo jedinstvo. Ihdina uputi nas as-sirat al-mustaqim, na pravi put. Niko neće reći ihdini sirat al-mustaqim, uputi samo mene na pravi put. Kad klanjaš sam u mračnom kutku svoje sobe, kažeš ihdina sirat al-mustaqim, uputi nas na pravi put. Time u stvari mi molimo za uputu nama i svim muslimanima i to je znači put koji nam je Allah ostavio da govorimo o jedinstvu. Pa kad te neko pita šta je dokaz iz Kur'ana za jedinstvo muslimana, ti mu reci ihdi nas sirata al mustaqim. Uputi nas na pravi put. prepreka jedna na ovom putu stoji, a ta prepreka zove se kibur ili zove se oholost. Ona je prisutna jako i ovdje, i u ovom gradu, i u ovom regionu, i u našem narodu. Zbog toga ne možemo doći do jedinstva. Ali evo puta, evo pokazatelja za onih koji hoće. Šta je to kibur ili, ili, ili oholost? Kaže, kada je Allah Đelešanu poredao meleke, stvorio Adem a.s. naredio melekima da učine seždu. وَإِذْ كُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ <clears throat> Kad mi, kaže, rekao smo melekima, učinite seždu Ademu, pa oni seždu učiniše illa iblise, osim iblisa. Tada je u stvari iblis koji je bio u redu meleka postao šeitan zbog kibura, zbog oholosti, postao šeitan i istiran iz dženneta. Kaže, eba o stekbare, on odbi stekbare i uskiburi se, uzoholi se, o kjane min kafirin i postade kafir. Oholost je u stvari da druge ljude omalovažavaš, da druge muslimane gledaš slabijim od sebe, a da sebe gledaš većim i boljim od, se, od, od njih. Zato Allah Đalešanu kaže pozivajući ja, ejuha ladzina amenu. Ja ju haladina amenu la yaskhar qawmun min qawm. O, kaže vjernici, nemojte jedni druge omalovažavati. Asa yakunu kunu minhum. Možda su oni koje ponižavate i gledate slabijim od sebe bolji od vas. E zbog toga, kad ja ovdje spomenem šeha Jusufa Kardavija, neki se podsmjehavaju. Kao, ko je taj? A ko smo to mi? Mi smo mašala dobri. A ko je on? E to je to. La jeskar kaumu min kaum, nemojte jedni druge omalovažavati. I Hristo ženama, wala nisa u min nisa, nek ni žene omalovažaju jedne druge. Asa je kumne hajre min hun. Nek su jedne druge možda su bolje od onih što joj omalovažavaju. Nama se stvari traži se skromnost. Kod nas se traži skromnost. Šta je to skromnost? Došao jedan čovjek koji se zvao Abdullah ibn Mubarak. Veliki učenjak, borac na lahovom putu, prolazio i čuo tu živi jedan pobožnjak svratio kod njega da ga malo vidi, eselamu alaikum, alaikumu selam, ali ovaj nije obratio pažnju na njega, nije znao da je to taj velikan Abdullah ibn Mubarak. I ovaj malo posio, ustao, krenuo. Ljudi ovo mi priđoše, rekoše, znaš da je to bio Abdullah ibn Mubarak? On reče, subhanallah, nisam znao. I brzo za njim susiže ga, kaže, halali, nisam znao da si ti Abdullah ibn Mubarak. Kaže, reču ti jedan savjet, dobro ga poslušaj. Nemoj nikada izaći na ulicu, a da ne vidiš prvo, kad vidiš prvog muslimana, a da ne pomisliš, gospodar, on je bolji od mene. Gospodar, on je bolji od mene. To je ta istinska skromnost. Ali ja radijalanhu kaže, kaže, kada vidiš starijeg, reci Allah, on je bolji od mene. Stariji je uradio više dobra. Kada vidiš mlađeg, reci Allah, on je bolji od mene. Mlađi je uradio i manje grijeha. Imam Gazali to nadopunjuje. Pa kaže, kada vidiš učenog, reci on je bolji od mene, on je učevniji. Kada vidiš neznalicu, pomisli i on je bolji od mene, jer on griješi Allahu jer ne zna. A ja griješim Allahu, a znam. Kaže, kada vidiš i nevjernika, čak nemuslimana, nemoj pomisli da si bolji od njega. Jer ti ne znaš kako ćeš skončati. Mi ne znamo kako ćemo završiti. Vola temu tun ila vantu muslimun. Zato kažem, Allah nas poziva da ne umremo osim kao muslimani. A možda kaže Allah njega uputi, pa on skonča kao pravi musliman. Zato i Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže još jednom svaki namaz kad bi klanjao učio Allahumma ya mukallibal kulub, Allahu ti koji okrećeš srca, thabbit kalbi ala dinik. Učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. Pa ga je čula jedna njegova žena, kaže ja Rasulullah Allahu poslanice zar ti si poslanik, moliš Allaha tako? Kaže ova Iša, kaže znaj da su srca ljudska između dva Allahova prsta i on ih okreće kako on hoće. Molimo Allaha Đalešanu za uputu i povećanje te upute, da nas sačuva od oholosti i zavisti i mržnje i svih drugih osobina s kojima on nije zadovoljan. Molimo Allaha Đalešanuhu da nas učini istinskim svetionicima Islama u mrklom noći kufra, zablode, laži, džahilijeta i dunjalučkih požuda. Amin, Arbel Alamin. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Evo u ovom drugom dijelu samo ukratko u par rečenica izašao je znači novi broj glasa Islama. I Jedna, ja uvijek kažem, e, vrlo dobra, čak izvanredna, odlična knjiga i to govorim uvijek sa srca. I svaka ta knjiga koja izlazi već dvije godine, znači u ovoj akciji uz glas Islama, e, jeftino do knjige ili do jeftine knjige, jeste kako da usavršimo sami sebe, Znači, pokušavamo svakom broju jednu knjigu koja će zaista koristiti muslimanima na ovim prostorima i zaista ove dvije godine e, su se ljudi mnogo koristili ovim izdanjima. E, Turčin Halid Ertugrul je autor ove knjige, znači kako da usavršimo sami sebe. Ovo je stvari povuka da muslimani uvijek mora ići naprijed. Ne smije se musliman učahoriti u jednom mjestu, ne smije stati. Voda kad stane, ona se brzo pokvari. Dok teče, Ona je pitka i od njima velike koristi. Tako je s muslimanom. Zato Rasulullah s.a.v. kaže kad bi znao da nastupa sudnji dan. Dolazi sudnji dan, a ti možeš zasaditi još jednu stabljiku, ti je zasadi. Uradi i to, znači nemoj se prepustiti čekanju i nemoj se prepustiti letargiji.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 السلام